irudi bortitzak ikusteko usaia dugu, maliruski. Eta bereziki momentu honetan, Ukrainiako gerlako irudiek espazio mediatikoa saturatzen dutelarik. Atik, irudi batzuek maragorriak gainditzen dituzte, eta munduaren itzulia egiten, gaitzidura orokortuz. Bortitzak izateaz gain, ahalke baitira. Olakoak izan dira, siren abuakle kazetari palestinagaren ehorzketak. Israelgo polizia errabiatuak haren hilkutsa erasotzen ikusi dugu. Gainean palestinar banderak entzeko asmoz. Eriotzatik aratago, pertsona eta irudikatzen zuen askapen borroka suntxitu eta errauzteko nahian. Irudioiek eta kazetariaren hilketak, mendebaldeko errietako iritzi publikoaren gaitzidura sortu badute, ez da segur palestinaren egoeraz interesa berpiztuko dutenik. Aspaldiko gataska horrekin ere, usatuak baikara, eta garrai bateko palestinar borokalari eroikoak gehienetan terrorista kategorian giltzaperaturik baitira. Alta, kolonialismo utxada Israel estatuak erramaiten duen eguneroko politika hots beste herri baten lura eta baliabideak indarrez batxi eta beretu. Egun hauetan adibidez, Israelgo justiziak armadari palestinar luralde bat okupatzeko baimena eman dio. Horretarako hain bateri suntsitu eta mila pasa palestinar kanporatu dira. Horrere, irudi asan gaitzak. armadak babesturik, etxeak erausten, ordu bat lehenago barnean loziren familian begipean ondoko etapa ezaguna da, hainbat aldiz errepikatu baita. Armadako entrenamenduaren aitzakiaz, zonaldea debekatu eta laster, argindara, ura ekarri, bideak eta etxeak eraiki, kolono berriak instalatzeko. Gogora eta jasan gaitza da, palestinak populuak biziduen egoera. Pentsa ezinak dira, belaunaldi gazteek biziduten etxipen eta amorrua gero eta erremu txikiagoetan bizitzera behartuak dira. Nun eta, izendapen laidogarria, gero eta gehiago inposatzen den, bai eta nazioarteko egitura batzuetan ere. Apartheid sistema. Buruzagizionisten erromen konkistatzaileak kanpo utzi ditu, garaibateko bi estatuetako aterabide politikoa. Eta paradoxua badirudi ere, OLP-ko aspaldiko helmuga, Palestina libre eta demokratikoa bere biztanle guztientzat izan diudu ala arabiar, zeru muga bakarra gelitzen ari da. Pasegunan.